Maar Elisa sê, hoor die woord van die Heere, so het die Heere gesê, morgen hierdie tijd sal een mens vir 11 gram zilver 5 kilogram meel of 9 kilogram gars kom koop, hier in die poort van Samaria. Die adjudant, wat die vertrouweling van die koning was, het vir die man van God gesê, dit is onmuntlik zelfs al maak die Heere vensters in die hemel zodat so dit nou reen. Elisa het geantwoord, Doe maar, je zal dit met jou eie oor zien, maar hij zal niet daarvan eet nie. Daar was vier meelotses bij de ingang van die stadspoort. Hij het vir mekaar gesê, hoe kom blij ons hier tot ons doet gaan? Als ons zou besluit ons wil in die stad ingaan, zal ons daar doet gaan, want daar is hongersnood in die stad. Blij ons hier, is ons ook doet. Kom ons loop weer naar die kamp van die Arameers toe. Als hulle ons laat leef, leef ons, als hulle ons doet maak, is ons doet. Skemerand het hulle na die kamp van die Arameers toe vertrek. Toe hulle by die kant van die kamp van die Arameers kom, ontdek hulle dat daar niemand is nie. Die Heere het die Arameers in die kamp die geluid laat hoor van strijdwaans, perde en groot leer. Hulle het vir mekaar gesê, die koning van Israël het die konings van die Heetiete en van Egypte geheer om ons aan te val. In die skemer het hulle op die vlug geslaan. Hulle het die hele kant net so gelos soos dit was, tente, perde en donkies, en vir hulle lewe gevlug. Toe hierdie meelaatses by die kant van die kamp gekom het, het hulle in een tent ingegaan en geëet en gedrink. Hulle het ook silver, goud en kleren daaruit gevat en het gaan begrawe. Daarna is hulle tweede tent in waaruit hulle ook goed gevat en gaan begrawe het. Hulle sê toe vir mekaar, ons maak nie reg nie, vandag is de dag vir blijdskap en ons bly stil. As ons wacht tot lichtdag, zal ons beslis gestraft worden. Kom ons gaan vertel dit bij die paleis van die koning. Hij het bij die stad aangekomen en na die wachten geroep en vir hulle vertel, toe ons bij die kamp van die Arameers gekomen het, was daar niemand te zien of te hoor nie. Daar was net vastgemaakte paarden en donkies, en die tente net soos hulle gelos is. Die wachten het die verder oorgedra totdat het binnen in die paleis bekend geworden het. Die koning het die nacht opgestaan en vir sy ambtenare gesê, ik zal jullie vertellen wat die Arameers met ons wil doen. Hulle weet ons is uitgehonger. Hulle het uit die kamp uitgegaan en in die veld gaan wegkruip met die gedachte, als die Israëlieten uit die stad uitgaan, van ons hulle levendig en kom so self in die stad. Een van zijn ambtenaren het hierop geantwoord, laat van ons mensen vijf van die paarden vat wat nog oor is, dan stier ons hulle met die paarden en kijk wat gebeurt. Hulle zal dit of oorleef soos die menigte Israëlieten wat nog in die stad oor is, of hulle zal omkom soos die menigte Israëlieten wat hier al aan hulle einde gekom het. Hulle het twee strijdwaans met paarden gevat. Die koning het hulle achter die leer van die Arameers aangestuur met die opdracht, gaan kyk. Hulle is achter hulle aan tot bij die Jordaan, Die hele pad het vol kleren en goed gelee wat die Arameers in hulle haas om weg te komen, weggegooi het. Die boodskappers het teruggekomen en dit aan die koning meegedeel. Toe het die volk uit die stad uitgegaan en die kamp van die Arameers geplunder. 5 kilogram meel of 9 kilogram gars het net 11 gram zilver gekost, soos die Heere gesê het. Die koning het die adjudant, wat sy vertrouweling was, in bevel van die poort geblaas, maar hij is dier die volk in die poort doodgetrap, net soos die man van God dit vir die koning gesê het toe die naam toegekom het. Dit het gebeur net soos die man van God vir die koning gesê het, 9 kilogram gars of 5 kilogram meel zal morgen hierdie tijd net 11 gram zilver kos in die poort van Samaria. Toe het die adjedant Moos die man van God geantwoord, dit is onmuntelijk zelfs al maak die Heere vensters in die hemel dat dit nou reen, en Elisa het geantwoord, Toe maar, jy sal dit met jou eie oe sien, maar jy sal net nie daarvan eet nie. Dit is precies wat met die adjudant gebeur het, die volk het om in die poort doodgetrapt.